Wɔmmɔ mmɔden ara sɛ obiara bɛ. Nkyɛ ho, nkyɛ ho, nkyɛ ho, nkyɛ ho. Mekyia wɔn nyinaa. Mmɔ mmɔden ara sɛ obiara bɛyi bi aba na yɛde yɛde ayɛ Boafo Agye Fidina yi no fɛfɛɛfɛ sɛnea ɛbɛyɛ a mo anim bɛtew nanso yɛn anim atew ara nti. Yɛnya mo mmoa. Me Kwasi Agyiri Richardson, Chief Elder of Asuo Division a na mede. Saa nkaebɔ yi, Chopir reto mo anim sɛ mommɔ mmɔden ara na mommoa yɛn.